canke abagira ico bafashije bagahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke umumenyeshamakuru kandi ntashobora kuba hose canke ngo amenye vyose kuri radiyo isanganiro rero tubasaba kuba abamenyeshamakuru baho muherereye mu kibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze Mm. mwamaze kubyumva rero ni ikiganiro ahiwanyu havugwa amaki kuri radio isanganiro ndabahemwiriwe nshuti bakunzi mwahisemo guteramana n'isanganiro twizera cyane yuko nk'uko bisanzwe nk'uko mubimenyereye mugiye kutubwira amwe mu makuru aho iwanyu tutamenye cyane umumenyesha uh, amakuru wacu mu ntara atashoboye gushikiriza uh, cyane ngo amenyeshwe ni iyo ntumbero rero ituma habaho kino kiganiro aho havugwa make kuko namwe mamushobora kutubwira amakuru yanyu maze ibishobora gukorwa bigakogwa kugira ngo ari kibi gikosogwe ari cizanaho abandi bafatireho akarorero nuko rero muravuga amakuru afise inyungu rusangi adakora ku muntu umwe rudende ahubwo afite inyungu ikibano ishyirahamwe ikomine cyangwa umutumba eka mbere eh, n'igihugu muri rusange nitwa Jerome Hakizimana nijenje kugira ngo dufashanye eh, kino kiganiro hanyuma namwe aho muri hose ndabahaye ikaze eh, nimero za telefone muca kugira ngo mushobore guhamagara ni 76 ubusa 83 amajana 933 ariko kandi murashobora no guca kuri 64 ubusa 70 ubusa 70 indwi izo nimero zose uko ari zibiri ushobora kuzihamagara ko haba mu buryo busanzwe eh, canke ku buhinga bwa WhatsApp maze eh, tugashobora kukwakira François Akimana ari mu buhinga bw'ibyuma kugira ngo mushobore guhamagara ibyo muvuga byumvikane n'abandi bari hirya no hino babyumve ariko kandi na cyane cyane jewe nanjye ushobore kuvuga namwe mushobore kunyumva twese hamwe rero tuti sangwa ikaze mu kurindira ko umuntu wa mbere ashobora guhamagara abe aradushiriyemo akaririmbo alo amahoro neza ndakumva cyane mwiriwe neza ninde aduhamagaye akaba aduhamagaye ari hehe Ah, ijwi rya ryumvikana ko ari iry'umuntu akiri muto nubwo umuntu ari ah, akuza ashobora rimwe na rimwe kugira n'ijwi eh, ry'umuntu akiri muto oh, ariko kandi aciye agenda duhamagarira abantu bahamagara ko bosuzuma ko bafisemo utuyinite duhagije ndumva ubundi yamaze kwinjira ku murongo ndagize mwiriwe ah, tumenyeshe yuko oh, abashaka kubipa cyangwa oh, alo alo mwiriwe neza alo ndagize mwiriwe ah, baturabire hariya ko hoba hari akabazo kuba kahari ah, ubundi twebwe twiteguriye kubakira no kwakira ibyo mudushikiriza aha ni ikimenyetso cyerekana ko muri ko muradukurikira muri benshi eh, kumbure mukanya birakunda ko dushobora kuganira ah, neza ibyo muvuga tukabyumva nuko rero mukomeze Eh, kubandanya muhamagara mugerageza nimba ikibazo kitari mu birere murazi ko ibirere hari igihe bidasezerana ikibazo kiri ni iwacu tiko turagitunganya ah, ndazi noneho oh, ukuntu mbona francois Kimana ariko ah, yabihagurukiye ariko arabikora ah, nibaza yuko mwogerageza nk'ubu ushobora kuba byamaze kuvamwo nimba koko ikibazo cy'abakiriya ino iwacu alo ndagize mwiriwe wowe we birumvikana yuko utunite duce tumuherana ah, nuko rero ni aho iwanyu havugwa amaki umunani ku murongaro ndagize myiriwe ni impore ndi ko ndaganira nande alo ndiko ndaganira nande atuhamagaye ari hehe ndiriyo ne mu mugasengo mu rusengo ni mu ntara iyihe muri komini yihe ni komine ya ruyigi ego intara ya buhumutse zone rusengo ego intara ya buhumutsa ego nuko Lionel umwanya ni gwawe akanya ni gwawe utubarire abo banyeretse yuko yamaze kuva ku murongo kumbure ari bugaruke Eh, ko yari amaze gutera intambwe agashika no ngaho eh, mu kurinzira uwundi bari baradushyiramo turi akaririmbo eh, hanyuma n'abandi be baritunganya mu kwiza utuyinite dusabwa kugira ngo bashobore guhamagara nawe no ntitugume muri ibi mubona umuntu ahamagara usanga nta n'amasegonda mirongo icumi n'angahe amaze nuko ni ikiganiro aho iwanyu havugwa make wamumanye ko umurungaro mwiriwe neza ninde aduhamagaye eh, eh, eh, ni kubera ikigaye uno munsi biriko biragenda gute ah, biko biragenda gute habaye iki kubera iki bitariko birakunda ko dushobora kuganira ah, ngo mudushikirize ayo makuru dushobora kuba tutamenye ah, ni ikigani alo alo mwiriwe neza ndakumva cyane mwiwe neza nzi buvuge iki <laughs> ah, ntibyoroshe ariko turizera ko hava bigenda neza ah, bariko baratelefona bigakunda ko twumvikana tugeze igihe cy'isaha zibiri n'iminota icyenda muri studio za radio isanganiro ikiganiro ni ahiwanyu havuga maki mutubwira yavugwa ahiwanyu tushobora kuba tutamenye ah, maze bigakunda ko amenyekana alo mwiriwe neza alo radiyo isanganiro alo mwiriwe neza Ah, mwiriwe neza na mahoro mwiriwe neza na mahoro wi jenda kumva gatanu ku kandi badufashe badufashe twumve ko ari alo ah, yamaze kuva ku murongo eh, ikiganiro ni aho iwanyu havugwa make mwiriwe neza mwiriwe ni impore ni amahoro turavugana nanjye aduhamagaye ari he halo ibihe byiza eh, ikiganiro ni aho iwanyu havugwa make tubwire amakuru aho iwanyu tutamenye wiyalo mwiriwe neza ndagize mwiriwe ni amahoro ni amahoro eh, turavugana nande ahagaze bavugana eh, na butoya itoma ndi muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi eh, hamwe muri buhumuza yagutse eh, bisigura kuri muri komine ruyigi rero oh, muri komine nyabitsinda ah, eh. ariko iyo komine ni iy'ubu ni iy'ubu ah, ni komine gisurundugu yangu ah, ni komine gisurundugu ni ukuza turamenyera nshuti ni turamenyera <laughs> ni muri komine gisurundugu yego ni impore none ngaho Eh, hano ni amahoro yego tubwira ayo makuru tutamenye eh, makuru mutamenye murabizi hano oh, icyo twahuriza twifuza yuko natwe tworonka amatara ego amatara oh, ubundi ashobora kuba yagiye butoyitoma urakoze cyane uri eh, mu ba mbere batumye twumva ko biriko birafata umurongo butoyi toma gisuru mu yabuhumuza arakoze cyane reka turindire abandi ko bashobora guhamagara ikiganiro ni aho iwanyu havugwa make mwiriwe neza ni impore ego turavugana nande aduhamagaye ari hehe urinde ego mu bimbi nuko amakuru tutamenye ijwi ryawe mbibasha ryifashe gute ubwo ntiwashizemwo bimwe byo guhindura ijwi mudutunge cyane tuko turumva ibyo muri ko muravuga birashoboka ko uba washizemwo bimwe byo guhindura ijwi Eh, bigatuma tutumva ntitumva nk'ikintu na kimwe mu by'ukuri eh, uko mburasubira uhamagare ijwi ritumberejwe neza eh, no kureka turindira abandi alo mwiriwe neza ni amahoro ni impore ni impore namwe ezekiyeri muri komine nyabiraba komine mhm, nyabiraba amakuru mutamenye ni uko twebwe ku bitaro biri mu kigina bidashobora kuza imiti yo kwivuza twese umuntu arwaye ugenda kugura amaserumo kuri farumasi kandi ujye kuri sante do sante umuntu akakurembera sante do sante none hari ikibazo giki nta miti bafise oya ntayo kabisa babasigurira gute umukungu bita bya zone buhanda nayo imiti ntuyironka aho dushana yose kumyare abanyagihugu babo babasigurira gute mubajije tugiye hana cyumba tuyishura uba bashaka ngo gende kwibaka cyangwa ngo gura kuri farumasi serumu ni ukuri banyakuba bamwenesha amakuru mhm. mutuvugire kure twige twababaye abanyagihugu ego n'izihe ntambamye biriko birabatera ingorane biriko birabatera biriko biratera ingorane nyabaki ivyo bintu nta miti turonka tugiye kuyivuza kandi tugiye kuri santere do sante batuja kuri farumasi na mm. pasitamoro bashobora kuyibura ugiye kuyirondera mhm. Eh, biriko biratuma musinzikara eh, hariho ntabuba bamaze kuremba canke bikagorana ukundi kubwo kubura mhm. none musaba bande rero mugasaba iki neza na neza tubisaba umushikiranganji w'amagara y'abantu eh, arakoze cyane ezekiel hariya munyabiraba Eh, iciyumviro yari yamaze kugishyikiriza nuko nyine ariko ndamufasha kugira ngo twumve agitumbereze neza eh, ababwirwa biyumve eh, hanyuma ari cyo bashobora gukora bagikore turacarindiriye abandi bashobora guhamagara ni radio isanganiro mu ijwi uri wumva jerome hakizimana alo ndaho ndashimira imana namwe gute ndi korode claude abanyaruyigi eh, mwatwitabye cyane ni byiza claude mu ruyigi eh, murakomeye n'ahe makuru tutamenye turakomeye mhm. eh, tubwira tutamenye ikibazo cyo kwivuza yego umuntu iki kintu kiratubangamira cyane tugiye kwivuza ntituronke imiti ikwiye mhm. icyo ni baca bakwandikira ngo ntujya wese kuri bajya babidandaza bigenga ah. ni ikibazo gikomeye cyane ubu uri ndembe nta mahera watwaye urumva nk'ibyo biba ari ibintu bitameze neza birumvikana ni ukuvuga ko ibiri hariya mu nyabiraba n'iyo mu ruyigi ariko byifashe bisigura ngo ibyo biri mu nyabiraba no mu ruyigi wa nyiriko biri ah, ndabumva neza ugombye kuvuga ko ibyo biri mu nyabiraba naho iwanyu mu ruyigi ariko uko byifashe biriyo usanga ugiye baguha nk'ibinini bibiri binini bitatu ugasanga ntukize bagaca bakwandikira ngo ntuje ngo kuri bajye bayibidandaza bigenga mm. none mwibaza abo babidandaza bigenga hari eh, eh, eh, imigenderanire cyangwa isano bafitaniye n'abaganga biragaragara ko bari kumwe nuko bakwandikira ngo ntuje wagiye kwa muganga oh, ariko usanga ari ukugira ngo ntutahe utivuje hari aho imiti ushobora kuyironka mu gihe bo batayifise reka uramutse ugiye kwivuza hari igihe hari utayafise uba wagiye itumbere kwa muganga utawushikaye mhm. musaba ikirere mu majambo atomoye mukagisobanurira abigejwe w'amagara y'abantu yoraba abantu agatuvugira mhm. eh, kugira imiti iboneke abantu bakavugwa neza bikagenda neza aha urakoze cyane eh, kumbure none eh, hafi yanyu nta bitaro byitwa ko bikuze ushobora gusangaho hoho bigakunda ugasanga iyo miti urayironse uri mu gitondo ubona kwanza kwandikiye ugenda bakakwandikira iyo yitagiye hmm. urakoze cyane murakoze kuri ayo makuru yego sawa sawa umugoroba hmm. nuko aho ni mu ntara ya buhumuza hariya hahora ari mu ntara ya ruyigi hashobora kuba ari mu gisuru muri komine y'ubu ya gisuru cyangwa iyindi komine ariko yari yatubwiye ngo ni mu ruyigi yego nuko ni radiyo isanganira ikiganiro ni aho iwanyu havugwa make kijyana kandi bujya nta kaburimbo kuko urabye igitsure aba afise icyakubariye ukaza wumva wajya muhimbira ujya mugesera yongera iki sha heza umwegere oya ntumutinye mubiyage ntakibuza murabiheza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi amazine raba muyage muzibukire ibyo imbere ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi ngo zisambugu biravye kenshi n'urusaku abantu bagwana kenshi bivuye ku rubugu ukaza wumva mwejya ngo ujya muhimbira yongera ikigenza andi ezekeri ngarutse umunyabiraha ego ezekeri karibu kari rwanda babwiye ikibazo cyanjye aha agitumbiriza ku bushinganje ajejwe amagara yaba ego kubera bahinga aho bashobora kubura rero umu muntu kandi kandi ari ibitaro bya leta tukaba rero wa munyembere mudufasha mugashyika imbere mukatuvukirana abanyagihugu bariko barabyumva uti na se umuntu ushobora kuronka kandi ni hose nabyo ni hose no ku bitaro bya mukubu ntituronka imiti mhm. baca bakurungika ahandi kuri farumasi hegereye ukabishyirwa kuri farumasi kandi cyangwa ngo duwibaga kandi uvuye ku bitaro ufite hmm. umuntu arembye akatakikanira mu nzira baramenyesha amakuru mutubwire ibyo none biramaze biramaze gushika biramaze gushika akagira n'umuntu aremba oh, narimbajije eh, aho bishika nk'umuntu akarembera mu nzira canke akagira ikindi kibazo eh akira mu nzira baturugisha kwigi bitaro kubera kuko aje parasema ibiki bikoduka hari isi bagasenye mu nagiye ashisha umuntu ntabwo abantu baca baca bafara baca abantu rero mu bamutera nda bitewe mu ijoro ndaje kwigura buteye kuri kuri farumasi umuntu agira ati ikana mhm. rero mutuvuge ko ramenyesha amakuru mukoze uti imiti iboneke kandi ku bwinshi umushyikiranga arataracika ku bitaro ino ruguru mu migwa abatabanye ababaza abanyagihugu urakoze cyane kumbure amakuru yawe yamaze gushika ahategereza gushika kuko abo mu bisata byose ndazi ko bariko baradukurikira akaba ari ezekiyeri hariya munyabiraba ah, yaraduhamagaye icyumviro cyiwe cari cacikiye hagati ubuheruka none ahejeje kugitumbereza neza tumushimire mu kurindira abandi ah, baraba baratumirira amate hariya muhinga bw'ibyuma akijyana kandi bujyana kaburimbo kuko urabya igitsure aba afise icyakubariye ukaza wumva wajya muhimbira ujya mugesera yongera iki sha heza umwegere oya ntumutinye mubiyage ntakibuza murabiheza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi ngozi isambu kenshi n'urusaku abantu bagwana kenshi bivuye ku rubugu ukaza wumva kwega ngo ujya muhimbira iyo ngira ikigero sha eh? umwe akadadaza n'uwundi akadadaza hakaburamwo umutima umenetse vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi kutavugana ni isoko ry'amazime muraba muyage muzibukire ibyo imbere ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi amwiriwe ah, neza twebwe mu ruyigi nitwa ntamabasiretse wari busoro mu musango ego ariko hariho bagenzi banyu bahejeje kuduhamagara icyo kibazo ntibigeze bakidushyikiriza mirongo icyenda n'ibice mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu ego turayumva mhm. eh, kumbure eh, bazobitunganya usanga ari nk'amatara yacitse hanyuma ugasanga eh. biciye bituma mutaba muri ko murayumva ubwo amatara umuyaga nk'uburimwo mu mwanya ikiganiro gitangura mugana mu byatsi ah, raba ko amatara ariko araka muri ako karere wosanga ahari eh, emiteri mm, urakoze cyane ikiganiro ni aho havugwa make iyi ni radiyo isanganiro umwe akadadaza n'uwundi akadadaza akaburamwo uwo mutima umenetse vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi kutavugana ni isoko ry'amazime raba muyage muzibukira ibyo bimene ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi mnuwa nk'ikiyago iganirwa ko nziri uzi imiryango hamwuza wumva ubwo mwana wa mama nshuti yakunze mudandwa kuri nuku ijambo rigatungana niryo risaba inka ikazana umugeni yubaka igihugu riyobora amakungu fugana, vugana ikiyago n'ikindi mutavugana byako by'amazimwe raba muyage muzibukire ibyo bimene ijambo ribica ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi ibigo y'uburundi byinanze ndagahanwa umuti wabyo nawundi atari ikiyago hamwe mwicara tukaganira uti ibi nabyo numva ibi nabyo ndabyumva umwe akarekura n'uwundi akarekura ijambo rigaheza uwo rikaba umunoni tugana tugana ikiyago n'ikindi kutavugana ni isoko ry'amazine raba muyage muzibukira ibyo imbere ijambo rishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi musamirizi n'imbonesha kure bwira abarundi ko ari byiza kuyaga muvuge muti barundi barundi kazi cyangwa muyagiwe bakeye kuko ikiganiro n'umwumvikano bibyara amajyambere arabandika babyandike abatore nabo batanga akarorero vugana vugana ikiyago n'ikindi kutavugana ni isoko nyamazimwe yaba muyage muzibukirije ibyo bimene ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi abanyepolitike vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana ikiyago n'ikindi wacu kuva kera wamyura umubyeyi w'abarundi bose kuva kera wamyurika gahugu kamata n'ubuki mu mahirwe mu mahirwe muryango wavurwa twamye turaba mugabo umwe abagabo bu abavamahanga ngo baze baduciye mu imirwi baje badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamo no gukebana arase samaraso imfubyi zirayebayeba ababyeyi barafakara abarundi umutima muri iki gihe turimo bakwiye bakwiye kwiyumvira bakavibuzimu bakajibuntu ibyo byose byahamye biduteranya tukabyibagira tukanamara imwe twese turi bamwe twose rimwe 중에서 사투게 제제쿠레 꽝에 꽝이자 구무티마 꽝마차쿠이리 아타소 투게자 꽝세 두퀴에 구관이라 오메 남마하루 Te gure kazoza ryose riri isezerano ritazohera twijyukire ibikorwa byo kubaka uburundi twame twisunga imigambi y'iterambere ry'abarundi maze dukomeze ibikorwa iterambere ry'igihugu cyacu Eh, mubandanya mukurikira radiyo isanganiro igihe cy'isaha zibiri z'ijoro n'iminota mirongo itatu n'indwi turi mu kiganiro aho iwanyu havugwa make aho mutubarira amakuru yashoboye kubaha iwanyu ariko twebwe tutashoboye kumenya kuko nk'uko mubizi ntawushika hose ngo amenye byose imana yonyine niyo ibishobora rero nicyo gituma namwe duca twunganiranira uh, gutyo mukatubwira ibyo tutashoboye kumenya ariko uh, bikeneye kuvugwa kugira ngo ari bitameze neza bikosogwe ari uh, ibimeze neza nabyo abandi babyigire ko akarorero nuko bimeze rero muca muduhamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda na mirongo itatu na gatatu mucanke mugaca kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi gutyo mugashobora kubitumenyesha ah, nitwa Jerome hakizimana nijewe eh, ndemesheje kino kiganiro umufasha mu buhinga bw'ibyuma ni francois akimana alo alo Alo. Amahoro neza. Yego ni sawa. Ni mpore tuvugana nande? Navugana na Pascal. Pascal duhamagaye uri hehe? Gati. Sabwe? Gati. Ah, hajya musigati sigaye iri muri komine ni musigati nyene intara niyi. Intara ni Bujumbura. Ego tubwira ayo makuru tutamenye. Mhm. Amakuru nashaka gushikiriza. Mhm. yego eh, ikibazo cy'imiti yo kwa muganga umuntu agiye kwivuza ubuzima nta miti aronka mhm. mm, kuri farumasi nzi yuko rero farumasi ziba ironka imiti gusumbya amavuriro ya nyuma uti ni musigati nuko byifashe yego none mwe mwibaza mwibaza ko hoba ari nk'ikibazo nyabaki ibibazo njyewe nabyo twamenya ko umwaka ugiye abantu bato bato biragoye musaba iki rero namwe iyo musigati tuzaba umusigangange w'ubutungane agejwe amagara y'abantu akora iki imiti gwire imiti aho abo muri farumasi barangurira bakayironka nabo bigende gute nabo bayironka baba barusha kumenyekana eh, canke uburyo eh? mm. ego reka kumbure bariko baravyumva ah, bazoheza batohoze bumve ko ari ivyo kumbura aho wosanga ivyo bikorwa gutyo hejuru batabizi ego hanyuma basanze ari ibyo baheze baraba ingene babasubiza ibintu ku murongo murazi ko bahari ku nyungu z'umunyagihugu muba murakoze namwe mugize neza mubandanye mugira ibihe byiza n'isanganiro h'iyi musigati nyiriwe neza amahoro mwiriwe murakomeye iteretse imubimbi muri komine sare yagutse jarve euh, imubimbi muri komine sare murakomeye ngaho eh. mhm. ni abanyagihugu twashoreye ku mayetine y'agahawa yego twasha badukerekeje kubera kuguhemba twasha turitoza abanyagihugu rwose hahetse igihe kingana gute haheze igihe kingana gute kuva mu kwezi kwa kabiri aho bifite ubu hari bagihemba mu bice bibiri umuntu n'ubu bagihemba twararya gihemba na rimwe twarabuze musaba rero ko byogenda gutega gerve eh, gerve eh, n'ahatari bwavuga icyo asaba mukagisa n'icumvikana avuga ati iminsi ibaye myinshi kare bahora babicamo imigwi mugabo ubuhoho nta na kimwe turabona kandi igihe ni kirekire giheze rero dusaba guhembwa abantu b'imubimbi muri komini sare yagutse intara ya bujumbura e, icyumviro cyawe amakuru yawe yadushikiriye jove imubimbi Allô Radio Isanganiro allô Allô Allô ah, ko turumvikana François no muntu oh, ngira ngo birere ntibika biramworohereza kumva aragaruka Allô oh. ikiganiro eh, ni ahiwanyu havugwa maki alo la garuka Sanima Nayaku. zidatemba inyoni ziririmba bihayagiza ubutore bwawe ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngucurarambe ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi kara Usali juru rishari dinyene Usana kaya ga gakoku mungoro Usana mazi yumusarara Ekusanimana yakungariye Ekusanimana yakungariye cyahayima yewe burundu kuteye igomwe akayaga kaguciya nino abana bawe baguteraniye nda kuririmbe yewe burundi ubucurarambe usa n'ijuru rishari ry'inyenyeri usa n'akayaga ko ku mugoroba gusa n'amazi y'umusarara e e reka n'imana yawe imana yakungariye ewe burundi akirimundu ndaguhaye nayishimwe ngutuye amaboko rugori rwera katabonwa na bose cirore c'ubwiza ntangere amakungu yose aratubwiza wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse uburundi rumutima wa afurika zo gukunda gushika gupfa abawe bakwise burundi nanjye nkwise buramuko kirezica saruwe neza irukiro bwabo wibarutse amakungu yose aratubwiza wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse uburundi rumutima wa afurika zo gukunda gushika gupfa kundorwa kundi yabo bose bagize imana bakakubamwo shurwerimo teraneza zo gukunda gushika gupfa amakungu yose aratubwiza wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse uburundi n'umutima wa afurika zo gukunda gushika gupfa Ruhungore rw'abarundi bose n'amajambo mfise yo kuguhaya Kaye ye gacika ntibunge weragijya basokuru amakungu yose aratubwiza wamanye imisozi ibiyaga n'ibiyaga bigutatse uburundi rumutima wa afurika zo gukunda gushika gupfa byararera kuza burundi ibibondo byawe wibarutse twese abarundi tuzokugwanira tuguteza imbere mu mahoro amakungu yose aratubwiza wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse uburundi n'umutima wa zo gukunda gushika gufa zo gukunda gushika gufa kibare cyacu rimba mwiba rinini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose ni ingungamahagarara true Shimagizwa 谢。 igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'itandatu muri studio za radiyo isanganiro ikiganiro ni ahiwanyu iwanyu havugwa amaki ah, turacasigaje iminota ibiri kugira ngo duce dusozera kino kiganiro turacakira amatelefone yanyu mutubwira amakuru uh, iwanyu tutamenye ah, muciye kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu majana cyenda na mirongo itatu na gatatu ushobora kandi no guca kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi hanyuma ukakura ukatumenyesha ibyo dushobora kuba tutamenye byabaye iwanyu cyangwa uh, bikenewe ko bimenyekana kugira ngo na ntajyo umuti uboneke canke kaba karoro keza ku bandi nitwa Jerome Hakizimana nije ndi kuri micro muteramanye eh, hanyuma mu biga bw'ivyuma hari François akimana mu minutsi ibiri turabasezera bisigura ngo turashobora kwakira umwe canke babiri hamwe bobanguka kaze umuntu wanyu yamaze gushika ku murongaro Allo Allo aha birangiye tutumvikanye ko kumbure sinzi akagorane uh, gaciye kamubako uh, ubundi uno munsi ikiganiro cy'uno munsi biraboneka neza ko twagiye duhura n'ibihuhusi bimwe bimwe harimo iby'ikirere ariko igikuru ni uko abatari bake bashoboye guhamagara kandi bagashikiriza ibyiyumviro byabo nuko radiyo isanganiraro alo alo alo ah, biraboneka ko ashobora kuba bitari ko biragenda neza ibijyanye n'ikirere alo aha kumbure eh, tubandanye eh, turindira Ah, umwanya nawo ukumbure utubereye umwansi ya minota ibiri nari n'abahaye irarangiye nuko ni Jerome Hakizimana mwari kumwe kuri mikoro ashimire mwebwe mwese mwahamagaye aho novuga neza na neza ah, abantu nka butoyi Toma witwa Gerve Ezekiel hariye munyabiraba Claude Muruyigi Pascal Musigati mu bimbi Isare mu ntara ya Bujumbura yagutse nuko mwakoze cyane mwebwe mwese kandi mwariko muragitega biri Jerome Hakizimana ninda kiremesheje ndabikibanuye mugire ijoro ryiza eh? bishobotse amaradiyo yodufasha nk'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga umenga nta kimwe bibatwaye